Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public, announce publicly. Stań się międzynarodowy, rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international, expand internationally. Przejdź na cyfrę, przejdź do formy cyfrowej. Go digital, transition to digital form. Wejdź głębiej, badaj dokładniej. Go deeper, Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań się międzynarodowy. Rozwijaj się na arenie międzynarodowej. Go international. Expand internationally. Przejdź na cyfrę. Przejdź do formy cyfrowej. Go digital. Transition to digital form. Wejdź głębiej. Badaj dokładniej. Go deeper. Explore more thoroughly. Idź szybko. Poruszaj się szybko. Go fast. Move rapidly. Jedź powoli. Zmniejsz prędkość. Go slow. Decrease speed. Idź naprzód. Postępuj dalej. Go forward. Progress further. Cofnij się. Cofnij się. Go backwards. Move backward. Przejdź do trybu offline. Rozłącz się z usługą. Go offline. Disconnect from service. Na żywo. Nadawaj w czasie rzeczywistym. Go live. Broadcast in real time. Upublicznić. Ogłosić publicznie. Go public. Announce publicly. Stań